Vino, Doamne, nu întârzia, Tu ești bucuria noastră. Bucură-te, pământ nefertil, căci din pustiu va ieși apa vieții și ramura lui se va înflori. Bucurați-vă în Domnul, din nou vă spun, bucurați-vă, pentru că Domnul este aproape. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Du, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.